Martin Scorsese Un parto In Brasila Cultur Centro estas presentata de tempo al tempo serioi de filmoi. Exemple filmoi el io aparta lando de io regissoro con io actoro pri io temo. In la lasta serio estis montrita filmoi de la usona regissoro Martin Scorsese nascidinta in 1942. La unua filmo cion mi vidis di li, anto pli ol quardec jaroi, estas Taxi Driver, Taxiisto, cion mi tiam tre shatis. Poste, du multe da tempo, mi vidis neniun, char ne plu placis al mi filmoi pri perfortajoi, cae li estas cefe conata pro crim filmoi pri la mafio. Antau dudec jaroi mi surprisigis ciam li regissoris la filmon Kundun pri la Dalai Lamao, cion mi spectis ca shatis, cae poste mi spectis in cineo ancau la interesa in filmoin The Aviator, La Piloto, The Wolf of Wall Street, La Lupo de Wall Street, cae Silence silento. In la cultur centro mi spectis la belan filmon The Age of Innocence. Ciel vis cias, existas plurai film festivaloi en la mondo. En quelcae elili estas donatai gravae premioi. La preconata estas la Oscar premio oficiale Academy Awards. Aliai gravae premioi estas tiui de la Brita Academio, British Academy Film Awards, cae la Golden Globe Awards, donatae de la Hollywood Foreign Press Association, asocio de exterlanda gazetaro de Hollywoodo. Multfoie filmoi de Scorsese estis candidatigitai al tiovi premioi, cae li gainis jenain kiel regisoro, lau la angla lingua Wikipedia. Oscar premion de 2006 por la filmo The Departed. Premion de la Brita Academio de 1990 por Goodfellas. Premion Golden Globe, Ora Globo, de 2002, 2006 cae 2001 por la filmoi Gangs of New York, The Departed, cae Hugo inter 1973 cae 1995 Robert De Niro estis uno e la cefai actoroi in hoc filmoi de Scorsese. In 1980 li gainis la Oscar premion cil plei bona actoro in Raging Bull. Ecte 2002 Leonardo DiCaprio estis la cefa actoro in quin filmoi de Scorsese. Pro lia actorado in due lili, li, The Wolf of Wall Street, kai The Aviator, li gainis la oran globon. Vidu nun mia traducoin de la resumoi, faritae de la respondetsuloi pri la serio en la culturcentro, de la play au pli mal pli conatae filmoi de Martin Scorsese. 1969 Who's that knocking at my door? Junulo el Noviorco enamigis al iunulino cae volas edzigi al si. Sed, ciam li malcovras, che pacientetze si eses sex perfortita, li havas malfacilezon daurigi la rilaton. 1972 Boxcar Butter, Bertha, inspirita de la vivo de la crimolino Bertha, Bertha, Thompson, quiu vivis in la epoco de la grande Depressio, la filmo racontas la historion de tri viroi cae uno virino i faris diversain crimoen, inclusive de prostituado cae kidnapo. 1973 Mean Streets La ciotaga vivo de du viroi en la submondo de la italae quartaloi de Novjorko. Charlie laboras con sia onclo, quiu appartenas alla mafio, collectante monon, sed esperas recomenzi sian vivon con sia amatino. Contraue, lia ple bona amico estas indignema iunulo, quio ciam havas problemoin ca embarassoin pro hazard ludae schuldoi. 1974 Alice doesn't live here anymore. La vidvino Alice Hyatt perdis sian etson en accidento. Cia si havas filon, cion si devas eduki, si luctas por la postvivado de ili ambau. Comence si laboras cil cantestino, sed pro tumulta rilato con Ben Everhart, exiginta ca agresema viro, si forcuras e la urbo, cae laboras cil kelnerino en alia loco ie si eren contas la cun laborantinon flo, quio ne havas bonan educetetson, sed estas la amicino quion eles besonas. Si ancao interrelatas con David, ex ediginta farmisto. 1976. Taxi driver. New Yorka taxiisto Travis Bickle, constante pripensas la corruptetson de la vivo circosi, cae sentas in pli cae pli mal tranquilligita pro sia propra solezzo cae fremdezzo. In prescao cio faso de sia vivo, Bickel resas isolita, cae ne successas estigi emozian contactum cun io ein. Sen successi dormi dum plurae noctoi, di visitadas pornografia in locoin. 1977. New York, New York saxofonisto cae cantistino rencontigias ie la fino de la dua mondmilito, comenzas concerti cune cae enamigias, sed ilia fluctuema rilato disfalas iom post iom. Post quelca iaroi, ciam ambau iam esas successae musicistoi, ili de nove rencontigias. 1908, Raging Bull la carriero de la boxisto de la mes pesa categorio Jake Lamotta, numita la Tauro de Bronx, supren iras til rapide qu'il lia privata vivo malbonigas pro lia perfortema cae possedema temperamento. Ciori ciocoli estas trafitae de lia mem de trua conduto, alie lia frato cae managero Joe Lamotta, cae lia etzinu Vicky. 1982. The King of Comedy. Jerry Langford esas fama televit programestro. Unu tagon forabas lin aspiranta comikisto Rupert Pumpkin cae ties amicinu Masha. Prosavi sin, Jerry permesas cae Rupert presentu sin in lia televit programo. Venontan mardon mi presentos la resumetoin de la aliae filmoi.